sei gaur osteguna data hau albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Egia berriozarko gazte asambladak prentz oharra kaleratu duela. Inauterietan berriozarko gazte asambladak ateratako karrozak sortu duen oi hartzunari erantzunez, idatzetako prentsa oharra dugu hau. Horretan gazteak iauterietako antzezpena azaltzen dute. Prentsa oharrean, de ereduko ikasleak zein irakasleak eta de eredua bera kriminalizatu zuen kanpaina antzezuna izan zutela azaltzen dute beren hitzetan batzuk aukerarik ez dute galdu berriozarko gaztea asamblada kriminalizatzeko egin dutena manipulatu eta egin ez dutena egotzi izanaz kexu dira gaztea asambladakoak. gaztea asamblada berak Euskal Herria plazan, guizeko amarretan pretxaurreko bat entolatu du larun bat honetarako horretan antzezpena azaldu eta manipulazioa salatuko dute. Eta gaia aldatuz garasi martxoak sortzi egunaren baitan berriozarko liburutegiak gida bat kaleratu du. Beste munduak erakusten dizkiguten idazleak izeneko gida kaleratu du liburutegiak. Eta gida emakume idazlen lanak erakusteko sortua izan da xabi. eta martxoak amabos larun batarekin zuaitzaren eguna ospatuko da berrezarren. Martxoaren amabostean guizeko amaiketan nahi duten guztiek parte hartu alko dute zuaitzaren eguneko jardueretan. Zuaitzen lantaketa, familiarekin, taldeka edo elkarte baten izenean egin alko da urten aukeratutako lekua, mendialdea bat eta bi eskoletako parkinaren ondoko larrea da naturaren gelaren ondoan aintzuzen ere xabi. Interesatuek izena emateko 0 amabi telefonora deitu beharko dute edo eskaera iru ubebikoitz.berreozar.es surrialdean egin alko dute diodan bezala martxuaren amairu baino lehen. Tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia. Deialdiak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko berrentasuna euskara gazteria jaia kirolak eta kultura eskaerak berriozarko udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira interesdunek udalaren auzobulegoan ere izanen dituzte eskura deialdiaren arauak eta aurkeztu beharreko agirien kopiak eskariak iteko epea Xabi 2014ko martxoaren 10 hogeita batera. Eta mendia zitxingo dugu eta honekin batera irekiko dugu kirolen atalau mendien lagunak esparatz mendira ateraldia antolatu dute garazi. Igande honetan, mila metro dituen esparatz mendiari ekiteko arginaret zerrira hurbilduko dira mendien lagunek. Goizeko behatzetan justuki eguzki plazatik arginaritzerun zartuko dute martxa. Ateraldi hau, egun osoko ateraldia izango da. gero, e, eh, gure unea dugu orain garazi, aterkia gordetzeko garaia heldu zaigu, ezta? Hori Horixe bat zerua gaur nahiko oskarbi agertuko zaiku goizean goiz tarteka odeitzu, baina egunean zehar oskarbi e, geldituko zaigu zeruan, norabide aldarakorreko aize aula ebiliko da, arratxelean iparreki aldetik finkatuz, tarte bizigekin temperatura masimoak gutxi edo nahikoa joko dira eta gaur azkenian ez du euririk egingo. hau izan da guztia gaurko albistegiari dakionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko ehun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.